մեծերը մեծ են նաև անձնական ու համազգային հոգսերով։ Բարեկամներ օրվա եթերաժամին կներկայացնենք փոքրիկ դրվագներ ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի կյանքից, որոնք ժամանակին զուգահեռ մեծ արժեք են ձեռք բերում։ Թումանյանը մեծ ընտանիք ուներ եւ ընտանեկան շատ հոգսեր, բայց դա ամենևին չէր խանգարում բանաստեղծին զբաղվել ազգային խնդիրներով։ Տանը քիչ էր լինում, երբեմն միայն Կիրակի օրերին։ Ավելի շատ դրսում էր ընկերների հետ, ժողովներում կամ ոդքի վրա գործնական մի շարք հարցերի շուտապույտ լուծումների մեջ։ Իսկ երբ տանն էր զբաղվում էր հյուրերով, վերնատան հավաքներով, գրական քննարկումներով, ում չեր օգնում Թումանյանը։ Մտերիմներից միջև անծանոթները վայելում էին նրա հոգատարությունն ու մշտասևեր ուշադրությունը։ Դերենիկ Դեմիրճյանն օրինակ, որ Թումանյանի տունն իր տունն էր դարձրել, այնքան հաճախ էր մնում ճաշին, որ երբ բացակայում էր, տնեցիները սպասում էին մինչև գա։ Երբեմն էլ Դեմիրճյանը ջութակը հետ ներբերում, սկսում էր նվագել ու ծիծաղելով ասում էր. «Եթե ձեզ խանգարում եմ, կարող եք դուրս գալ»։ Իսկ երբ մեկնեց Շվեյցարիա, շարունակ նամակներ էր գրում Թումանյանին, որ փող ուղարկի։ Թումանյանը փող չուներ, բայց սրանից նրանից խնդրում էր ուղարկում իր ընկերոջը։ Ղազարո Սաղայանը եւ Լևոն Շանտն ամիսներով ապրել են Թումանյանի բնակարանում, անկամ այն օրերին, երբ տանտերը հիվանդության կամ այլ պատճառներով բացակայում էր տնից։ Շատ ժամանակ էին խլում ծանոթ հանցանոթ հայցելունները, որոնք կամ խնդրանք ունեին, կամ էլ պարզապես ուզում էին հանդիպել, զրուցել սիրելի գրողի հետ։ Նրանց շարքերում կային նաև աննրբանկատ մարդիկ, որոնք գալիս խանգարում հոգնեցնում էին առանց այդ էլ բազմազբաղ բանաստեղծին, մնում միջև ուշ գիշեր, չեր օգնում անգամ բնակարանի դռանը փակցված գրությունը, ընդունելությունն ուրփաթորերին ժամը 11-ից 2-ը։ Եվ բնական է, որ նման պայմաններում քիչ ժամանակ էր մնում ընտանիքի անդամների երեխաների համար։ Այդ օրերից մնացել են կատակ պատմություններ, որտեղ երևում է մեծ մարդը, մի քիչ մուրացկոտ, մի քիչ ծրված, որ կարող էր շփոթել անգամ, թե իր 10 երեխաներից ով որտեղ է սովորում Թումանյանի դուստրը Նվարդը հիշում է. Մենք 10 երեխա էինք եւ որքան էլ հայրիկը սիրում էր երեխաներին, նրանց դպրոցական կյանքին հետևելու ժամանակ եւ հնարավորություն չուներ, որ իմանար, թե որը որ դպրոցում է սովորում կամ որ դասարանում։ Մի օր Գայանյան դպրոցի տեսուչը հայտնում է հայրիկին, որ դպրոց անցնի իր աղջիկներից մեկի Անուշի մասին խոսելու համար։ Գայանյանի փոխարեն հայրիկը գնում է Հովնանյան դպրոց եւ հարցնում, թե ինչպես է սովորում Նվարթը։ Ուսուցիչները ծիծաղելով ասում են, թե Նվարթը վաղուց է ավարտել դպրոցը։ Այստեղ հայրիկը հիշում է, որ երևի հարկավոր էր գնալ Գայանյան դպրոց, ուր սովորում էին մյուս աղջիկները։ Գնում է հարցնում իր մյուս աղջիկա Արփիկի մասին, բայց նրա համար չէ որ կանչել էին իրեն, այս պատմությունը տարածել էին հայրիկի անչափ զբաղվածությունն ու ծրվածությունը ցույց տալու համար։ Եվ իրոք հայրիկը հնարավորություն չուներ հետևելու մեր կրթության գործին, շարունակում է Նվարդ Թումանյանը։ Նա շատ հաճախ իր բնակարանում էր հրավիրում զանազանիստեր ու ժողովներ, Հյուրերն ու ժողովականներն անպակաս էին եւ նրանց ընդունելու, հյուրասիրելու հոգսն ընկնում էր մայրիկի ու երեխաների վրա, այնպես որ երեխաների ուսման կարգ ու կանոնն էր խախտվում։ Հետո շատ տարիներ անց, երբ արդեն հոգնած էր ու դյուրագրգիր եւ տրամադրությունը հաճախակի փոխվում էր, սկսեց խուսափել մարդկանցից, այցելություններ չէր անում, գերադասում էր ընտանեկան երեկոնները, երբեմն էլ ոչ ոքի չէր ուզում տեսնել, սիրում էր մենակ մնալ։ 1919 թվականին էր, երբ անսպասելիորեն ասաց. «Երեխաներիս հետ եմ ուզում լինել, իմ մոտ, շատ մոտ մարդկանց հետ»։ Մեծ ցավերով անցավ մեծ բանաստեղծը, բայց նրա ցավն այդպես էլ չանցավ։ Պատահական չէ, որ Թումանյանը գրական ստեղծագործությամբ զբաղվում էր հիմնականում հիվանդ ժամանակ։ Նրա ֆիզիկական տկարություններն են հաճախ առիթ դարձել, որ թղթին է հանձնել հոգեկան տարապանքների ու սոսկումների ուրվագիծը, ինչ էլ գրել է, սրտից է գրել, բխեցրել հոգուց, մնալով արդիական ու միշտ սիրելի։ Եթերում բացվող ծրարներ հաղորդումն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք Թումանյանի ստեղծագործություններից ասմունքի վարպետ Սիլվա Յուզբաշյանի ընթերցմամբ։ Իմ սերը Ես սիրել եմ վարդը տժգույն, սիրուց տանջված այտերի, մելամաղձոտ խաղաղություն զույգ սևորակ աչքերի։ Ես պահել եմ սրտիս խորքում մի լուր գաղտնիք սիրային եւ այն երբեք ոչ մի երկում հայտնելու չեմ աշխարհին բայց եւ պահել անկարող եմ օ դժվար է համբերել չասել ինչով բախտավոր եմ չասել ինչպես եմ սիրել կանչ։ Եթե կաս Աստված եւ չես ստեղծել արտասուք ու լաց, հեծել, անիծել, թե չար նախանձի թույնով մահացու դու չես վարակել པարզություն հոգու, թե դու չես ասել, որ կյանքը այսպես լինի անսպառ տանջանքի հանդես։ Մեղմացրու մարդկանց գիրքն ամբարտավան, եթե Աստված ես, դու խաղաղության։ Մեր ուխտը Մենք ուխտ ունենք միշտ դեպի լույս ու գնում ենք մեր ճամփով մժիկներով պատածան հույս սև խավարով, մութ ամպով։ Մենք անցել ենք արյան ծովեր, սուր ենք տեսելու կրակ, մեր ճակատը դեմ ենք արել մժիկներին հակառակ։ Ու թեպետև պատար-պատար մեր դրոշը սրբազան, ու մենք ճունենք տեղ ու դատար երկրից երկիր ցիրուցան, բայց գնում ենք մենք անվեհեր զարկերի տակ չար բախտի։ Մեր աչքերը միշտ դեպի վեր, դեպի լույսը մեր ուխտի։ պատրանք Վեր եկացել են սարում մեր ճալակը իր թևից Գնում է մութ անտարում քաչ ախպերս յետևից Զրնգում են նրանք խոր են անտարում կուսական Ես կանչում եմ նորից նոր, ինձ թվում է, թե կգան։ Զուր վաղուց են ախ նրանք մեր սարերից գնացել։ Էն զիլ ձեներն են մենակ իմ ականջում մնացել։ Վայրեջք 40 տարի բռնած ճանապար շիտակ անվեհեր գնում եմ ես վեր դեպ անհայտը սուրբ աշխարհը պայծառ 40 տարի ճամփով նահարկու անցել եմ այսպես ու հասել եմ ես խաղաղությանն եմ հասել ես հոգու թողել եմ ներքև մեծ լերանտակին եւ արքը եւ գանց եւ քեն եւ նախանց ամենը ինչ որ ճնշում է հոգին եւ այն ամենը արդ նայում եմ ես տեսնում եմ նորից իմ լեռան ծերից այնպես հասարակ դատարկ են այնպես եւ ես իմաստուն ու բերս թեթև անհոգ ծիծաղով, երկով ու տաղով իջնում եմ զվարթ իմ լերան ետե։ Հայոց լեռներում Մեր ճամփեն խավար, մեր ճամփեն գիշեր, ու մենք անհատնում են անլույս մթնում, երկար դարերով գնում ենք դեպվեր հայոց լեռներում, դշար լեռներում։ Տանում ենք հնուց մեր գանձերն անգին, մեր գանձերը ծով, ինչ որ դարերով երկնել է, ծնել մեր խորուն քոքին հայոց լեռներում, բարձր լեռներում Բայց քանի անգամ շեք անապատի օրդուները սև իրարու ետև եկան, զարգեցին մեր քարվանն ազնիվ հայոց լեռներում, արնոտ լեռներում։ Ու մեր քարվանը շփոթ սոսկահար, թալանված, ջարդված ու հատված, հատված, տանում է իրեն վերքերն անհամար հայոց լեռներու, սուքի լեռներու ու մեր աչքերը նայում են կարոտ հերրու աստղերին, երկնքի ծերին, թե երբ կբացվի պայծառ առավոտ, հայոց լեռներում, կանաչ լեռներում։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան կհանդիպենք